Уже два тижні від вас жодного слова, жодного погляду. Мені здається, у ваших очах я більше не людина, а якась річ. Був час, коли таке ставлення не викликало б у мене нічого, крім цікавості, або просто вразило моє чоловіче самолюбство, але той час минув. Зараз це відчуття стало для мене нестерпним. Ліді. Ви доведете мене до шаленства. Та невже? Не стишуючи ходи, крокуючи зі мною в ногу, Лідія обернула до мене обличчя. Холодний вітер куйовдив її волосся, я бачив її віддих. Якщо вам здається, що ви вже не людина, то жорстоко помиляєтесь. Ви такий, як усі люди. Ви думаєте лише про себе. Єдине, що вас обходить, це дізнатись, чому ви страждаєте. І навіть не це. Не страждати більше. Не страждати. Це і все, чого ви бажаєте. Втім, якщо ви страждаєте так, як кажете, Ліді, це кокетування вам не личить. Ви добре розумієте, що йдеться про інше кокетування. Цього разу Лідія зупинилась. Вона спробувала визволитись, та я утримав її. За кілька секунд вона підкорилась і сказала Гаст, ходімте. Земля вже затверділа, дерева стояли оголені. Це нагадало мені колеж Сент-Ігнас у манті. Як же погано ви знаєте мене, коли говорите про кокетування? Та я менш кокетлива, ніж у той камінь. Вона не була каменем. Та все ж таки я мусив остаточно усе з'ясувати, дістатись до самого осереддя таємниці. Ви ще не забули, про що просили мене того вечора того страшного вечора. Із зусиллям мовив я. Я виконав ваше прохання. Віддав вам ключі. Більше того, за одним вашим словом я ладен зробити будь-що навіть тепер, але йдеться про ту ніч. Правда, на певний час я був забрав ключі. Непереборна цікавість штовхнула мене побігти додому, щоб пересвідчитись, чи той чоловік. Ні-ні. Не втікайте, Лідія, послухайте ще. Навіть коли б я знайшов у себе вдома чоловіка із закривавленими руками, я б змовчив і приніс вам ключі, нічого у вас не питаючи, присягаюсь. Одначе ви не хотіли втриматись від того, щоб перевірити вже все самому то ваша правда. Цікавість через брак довіри відома в історії людства. Лідія, але вона завжди карається надто суворо. Дружина Лота обернулася у бік Содома і була перетворена на соляну статую. Орфей хотів упевнитись, чи міцно тримає руку Евредіки і втратив Евредіку. Невже я теж. Ой, хай йому чорт Лідія. Де ви чули легенду про Орфея? Я одразу ж пожалкував про брутальність свого запитання. Припустимо, по радіо знизала плечима Лідія. Так чи так, нехай це не заважає вам і надалі мати мене за невігласку. Мені знову заціпило. Водночас я не забував про свою мету. Вибачте мені. Вибачте, вів я далі. Не моя провина, що я так погано знаю вас. Та все ж таки скажіть, мене покарано через брак довіри? Ні. Я нічого проти вас не маю. Але ви вже не така зі мною. Чому з вами? Якби ви менше займалися своєю власною персоною. Ви помітили, що я вже не така сама.